Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, el programa que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en la sintonía de Radio Gredos Sur, que se emite para todo el Valle del Tietar y la vertiente sur de la, Sierra de Gredos a través del 107.6 de la frecuencia modulada. El programa, pues eso, se emite los jueves de 6 a 7 de la tarde y se repite los sábados de, de 10 a 11 de la noche. Bueno, la edición de hoy va a estar dedicada por completo al rhythm and blues, la música negra así de mediados de los 50 hasta principios de los 60. Em, bueno, en, esta, en este rhythm and blues caben muchas cosas, cabe el blues, cabe luego, luego ya se, pues eso se abre a otros estilos como el soul o el rock and roll. Escucharemos a gente como los Drifters, también a Otis Redding, a Smokey Robinson, a Larry Williams, pero antes, como siempre, tiene que sonar la sintonía de este programa, el mítico tema, el For Your Love, de ese grupo inmenso que fueron los Yardbirds. Bienvenidos, compañeros. I bring you diamond rings and things right to your door. To thrill you with delight, I'll give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me. Bienvenidos otra vez a Caja de Música. Como ya he dicho, esta edición va a estar dedicada por entero al rhythm and blues, a la música negra. Empezaremos así, escucharemos cosas de los 50, acabaremos en los 60. Eh, bueno, es que uh, estoy leyendo ahora un libro de Peter Guralny, que es un escritor, un crítico rock americano excelente eh, estoy leyendo un libro suyo sobre el nacimiento del soul, del estilo. El libro se titula Sweet Soul Music. No está editado en castellano, no está traducido al castellano todavía. Y es una maravilla. Cuenta así un poco la historia de eso, el nacimiento de los, de los sellos, de los grandes sellos del Rhythm and Blues, eh, o sea, Stax, Atlantic, Specialty. Deja un poco de lado a Motown por considerarlo, pues eso, un sello más enfocado al pop y bueno, la verdad es que es un libro que es una gozada. Y un poco al hilo de esta lectura, pues bueno, voy a, voy a pinchar unas cuantas canciones de, la época. ¿Qué decir? Bueno, pues eso, voy a empezar pinchando uno de los de las de las mm, formaciones clásicas de aquella época, que son los Drifters, un grupo vocal. Eh, aquí estaba, bueno, luego fue bastante conocido también el cantante, el solista Clyde Matfatter pero justo en la canción que voy a poner no canta, no estaba este Clyde Madfatter había dejado el grupo durante un tiempo y canta otro solista, Johnny Moore. Aquí, bueno, lo interesante es ver eso, la crudeza del sonido, lo, bien que funciona a pesar de las, limitaciones que debían tener por entonces en cuanto a sistemas de grabación. Probablemente esto esté grabado en una sola pista. Eh, tal vez en dos era cuando empezaba por aquella época a utilizarse lo de las pistas. so kissable. When I hold your charms, you are mine, you are so divine, my adorable one. Adorable one. You must ever come from heaven. excitable when kissed once or twice, and soon you'll be mine alone. este Adorable de los Drifters, voy a continuar ahora con Lloyd Price. Em, bueno, esa canción es. Eh, Lloyd Price, este fue uno de los primeros artistas negros en vender también así entre el público blanco. Es un poco bueno, digamos, está muy marcada por eso, ¿no? La historia del rhythm and blues, por cuando empieza siendo una música destinada a un público negro y poco a poco se va abriendo al mercado blanco, ¿no? Eh, y cambiando de sonido también, la llegada también de las influencias blancas, luego eso será el rock and roll. Eh, la canción que voy a poner, esta, es del año 52, es todavía más antigua. Eh, se nota en el proceso, o sea, el, sonido es todavía como más rudimentario, pero bueno, es una maravilla, como la, voz del tipo así suena, parece un instrumento de viento y también hay un pianito ahí muy Nueva Orleans, muy bonito. Y como digo, esta canción es de Lloyd Price. Se es un single que se publicó en el año 52, se titula Wow Wow Wow y se publicó en el sello Specialty. Bueno, pues que suene ya este Wow Wow Wow de Lloyd Price. después de este Lloyd Price vamos a escuchar a otro grupo así vocal, los del Ríos. Esos tíos, bueno, esta canción es del año 62, la que vamos a escuchar, se llama Just Across the Street, es una balada así ya más romanticona, con eso, pues eso, típico grupo vocal, con influencias también del Duduá. Así, aquí el sonido se sofistica un pelín por la inclusión de arreglos de cuerdas, y como digo, ya digo, pues es una... Bueno, eso era música destinada al público adolescente, ¿no? Y, aquí ya, bueno, digamos, con la inclusión de cosas como las cuerdas y demás, cuando se sofistica un poco el sonido es para enfocarlo precisamente al mercado pop, para intentar salir, digamos, del mercado negro y ganar en ventas. Y bueno, pues vamos a escucharla ya. Es una balada muy bonita, como digo, se llama Just Across the Street, es de los del Ríos y esto está publicado en Stax en el año 62. I see and I watch from my window, just wondering about a true But I never thought the one I loved lived just across. pues a continuación voy a pinchar a otro de los artistas así más conocidos del soul o del rhythm and blues. Al principio los términos casi se intercambiaban. Em, que es este Smokey Robinson. Este tío, eh, bueno, pues es uno de los, de los más importantes. Bueno, la canción en concreto que voy a poner, el Shop Around, eh, fue el primer single de Motown en vender más de un millón de copias. Bueno, el Smokey Robinson este también componía para mucha otra gente, además de para su grupo, con los Miracles era el grupo que le apoyaba. Y, bueno, el tío tiene fama de ser muy buen letrista, yo he traducido un par de canciones y la verdad es que tienen bastante coña, pues están... Eh, así, bueno, hay bastante inteligentes y bastante divertidas. Todas tienen así varias lecturas, casi siempre una lectura así irónica bastante, bastante bestia. Y esta canción en concreto, el Shop Around, pues es una madre que se dirige a su hijo y le dice pues eso, que, que antes de casarse y de elegir mujer, pues que busque y que compare, ¿no? Algo así, el Shop Around este se podría traducir algo así como busca y compara. Bueno, pues nada, con esta canción que recomienda tener muy en cuenta la relación calidad-precio antes de elegir a una chorba, eh, os dejo, se llama Shop Around y es un single de Smokey Robinson and the Miracles que publicó Motown en el año 61. When I became of age, my mother called me to her side. She said, Son, you're growing up now. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, Just because you become a young man now. side. después de esta preciosa canción de Smokey Robinson, voy a pinchar ahora a Benny King. Este tío es el que el del Stand By Me, esa canción que hemos escuchado mil veces en pelis y en mil sitios, pues la versión más conocida es la suya. Este tío em, era en Carolina del Norte, después se mudó a Nueva York, empezó cantando en grupos vocales, luego ya inició su carrera en solitario. La canción que voy a poner se llama Amor y es de, una pareja de compositores y productores que compusieron para mogollón de gente en la época, Lieber and Stoller, unos tipos así míticos. Eh, pues el Jacket y Jack de los Coasters es suyo, el Jailhouse Rock de Elvis también, y eh, como curiosidad iré que estos tíos, bueno, el Phil Spector empezó con estos tíos de ayudante y se supone que, bueno, influyeron mucho en él. Bueno, pues aquí ya esto es un sonido así bastante más sofisticado. Eh, hay una big band así, el acompañamiento del, de la canción. Bueno, ya hay. Mm, además tiene un aire así un pelín exótico, tiene unas percusiones muy que le marcan mucho, o sea, ah, le marca mucho el aire a la canción, le dan un rollo un poco diferente, o sea, por supuesto no bosa ni nada así, pero está por ahí, por ahí anda. Es una canción preciosa, como digo, los arreglos muy, muy bonitos, las cuerdas, las percusiones. Bueno, pues que suene ya. Esta canción que se llama Amor es de Lieberan Stoller, la interpreta Ben E. King y la publicó Atlantic en el año 61. Amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. Mmm, and amor, amor, my love. Would you deny? this heart that I have placed before you. I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. But somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Ah, more, ah, more. <laughs> my love. Mm. When you're away, there is no day, and I know that nights are lonely. Mm. And I'm more, I'm more, my love. Make life divine. Say you'll be mine and now love me only. my love. Make life divine. Say you'll be mine and love me only. Ah, amor. Bien, y después del Ben y King vamos a escuchar a las Ikets. Ese era un trío de, mm, femenino. Eran las, el grupo de apoyo, el grupo vocal de apoyo de Icantina Turner. Y estas tipas solo sacaron dos singles. Bueno, aquí eh, lo interesante es ver, en esta época, bueno, son eh, el principal vehículo de promoción de la música era la radio, ¿no? Y el formato que se estilaba para ello era el, el single, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que las canciones se las tenían que, tenían que sobrevivir por sí mismas, ¿no? El, formato single implicaba que, bueno, pues eso, que cada canción em, para sobrevivir necesitase triunfar casi, ¿no? Esto da pues da lugar a que aparezcan bastantes grupos de esos de One Single Band o grupos de esos que solo tuvieron un éxito y que después desaparecieron y demás. Y además es eso, ¿no? O sea, es que te pones a bucear en la música de esta época y de lo, de lo más alucinante es eso, ver el altísimo nivel de, de, las canciones tomadas una a una, pero claro, eso es algo que provocaba el formato single. Bueno, pues vamos a escuchar ya estas Cats, una canción preciosa, muy buen rollina, se llama I'm Blue, ah, paradójicamente, estoy triste. Y como digo, la publicaron estas Sickets en el año 61 con el sello Atlantic. Bueno, han sido las I'm Blue. Y ahora, como excepción, voy a poner a una blanca. Esta tipa se llama Chris Clark. Y bueno, se ve que bueno, es una tipa como un artista que hizo mm, cosas muy diferentes. Esta estuvo saliendo una temporada con Berry Gordy, el, fundador de Motown, y entonces eh, sacó un par de singles con Motown. Luego parece ser que también se dedicó a la fotografía, la tía, y, y al, fue guionista también. Y bueno, aquí esta canción, joder, es que es un pepinazo así. Tiene hasta un aire garaje, me la imagino tocada yo por un grupo de garaje así en plan bestia y es pues, una maravilla. Tiene así, es de estas así canciones como en espiral que va subiendo de intensidad y te, te raptan ahí. Como digo, es una maravilla. Bueno, pues está, em, la canción se llama Love's Gone el amor se, se echó a perder. Eh, la canta Chris, Clark, que aunque parezca negra, era rubia platino la tipa y lo publicó ese single Motown en el año 62. Qué delicia, la verdad, este Love's Combat de esta Chris Clark, qué maravilla, la verdad, con esos teclados, bueno, una gozada. Bueno, la siguiente tipa a la que voy a poner es una que se llama Winona Carr, Sister Winona Carr, también conocida, la hermana Winona Carr, porque es una tipa que empezó, bueno, como muchos de esos cantantes negros, haciendo gospel, música religiosa, poco, poco a poco fue evolucionando hacia el soul y la balada pop también y la canción que voy a poner, bueno, esta tía además, eh, mm, o sea, muchos de esos eran simplemente intérpretes, pero en este caso no está Winona Carr, eh, escribía ella misma también, componía la música y escribía las letras. La canción que voy a poner es, eh, se titula Should I Ever Love Again? Algo así como ¿debería volver a enamorarme o amar? Una pregunta una cuestión que no es baladí, si baladí significa lo que yo creo que significa. Y es una canción que después se hizo más conocida en la versión de Jim Vincent. O sea, Jim Vincent hizo una versión así ya más rockera de esto. Bueno, pues que suene ya este Should I, Ever Love Again de Sister Winona Carr que publicó en el año 55 el sello Specialty. Aquí a destacar el bozarrón de la tipa, como canta que es una, una gozada. Should I ever love again? Or should I stay as I am? Love's got me in such a spin. Should I ever love again? I may be wrong, but feel I'm right. since I lost my best friend. Should I ever love again? It may seem hard, but yet Look at me, look at me, how big a fool. I underestimated you. It's not my fault, but I'm to blame. Should I ever love again? It may seem hard but yet it's true. You, you, you've got me crying over you. You know that I'm not surprised. See, I've got tears in my eyes. Look at me, look at me, how big a fool. Not my fault, but I'm to blame. Should I ever love again? Bueno, pues ya me va comiendo el tiempo y bueno, quería hacer así un, pequeño giro hacia el rock and roll. Voy a poner, bueno, voy a poner ahora la canción que vamos a escuchar ahora, es la más antigua de las que voy a poner hoy. Eh, es de un tipo, el Stigma McGee and his la banda de, acompañamiento. Y bueno, leyendo biografías de, los, de estos negros que hacían música por esta época, sobre todo así a principios de los 50, muchos eran también actores mm, y tienen, bueno, hacen varias cosas o locutores y demás, ¿no? Y bueno, eran esta música, la verdad, la canción se ve bastante claro en la canción que vamos a escuchar ahora, conserva ese rollo así como de entertainers, ¿no? Como de casi la, te la imaginas sonando en un cafeteatro o algo así, ¿no? Eh, tiene, además de la música en sí, tiene como otros componentes así de espectáculo. Y, bueno, como digo, es alucinante como, como suena, teniendo en cuenta que está grabada en el año 49. Y también es muy curioso, o sea, aquí alucina, o sea, mm, pues eso, tiene mucho de rhythm and blues, pero tiene mucho de jazz también. Se escucha un poco el jazz ahí por debajo, pero también ya tiene mucho de rock and roll por ritmo y un poco por el tono de la canción, así esa de, pues eso, de entretenimiento, de pura diversión. La canción tiene un título así difícil de recordar, se llama Drinking Wine Spooty odi como digo, es de stigma McGee and his buddies, y la publicó el sello Volt, un sello anterior a Stax en el año 49. down in New Orleans where everything's fine. All them cats is drinking that wine, drinking that mess, their delight. But when it gets drunk, start singing all night, drinking wine, spoon you, to drink wine, mop, mop. Wine, spoon you, to drink wine, mop, mop. Wine, spoon you, to drink wine, mop, mop. Pass that bottle to me. Drinking that mess, their delight. When he gets drunk, start fighting all night. Knocking down the windows and tearing out doors. Drinking half a gallon and calling for more. Drinking wine, spoody, they drink wine. Mama. Wine, spoody, they drink wine. Mama. Wine, spoody, they drink wine. Mama. Pass and bottle to me. Hoy, hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Or cherry. buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine's for you to drink wine. Mop, mop. Wine's for you to drink wine. Mop, mop. Wine's for you to drink wine. Mop, mop. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. drink that slop. That's what I'm talking about. Ah, drink it. Snicky Pete. Now down on Rampa Street at Willie's Den. He wasn't selling but a diligent. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime, a drinking wine, studio to drink wine, pop ma. Wine, studio to drink wine, pop ma. Wine, studio to drink wine, pop ma. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. What sherry? Wine wine, blackberry wine, wine, wine. Haven't had wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy sherry, now you're doing things smart. Drinking wine's pretty, you to drink wine. Mama. Drinking wine's pretty, you to drink wine. Mama. Wine's pretty, you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. Qué maravilla, la verdad. Este Drinking Wine Studio D. Bueno, y ahora voy a poner ya así un rock and roll eh, de Big Joe Turner. Este tipo en el año 54 sacó, bueno, aquí ya empezaba, pues eso, Elvis y demás, el rock and roll empezó a ser como una etiqueta de moda entre los adolescentes blancos y una oportunidad para los negros, eso, ¿no? De saltar al mercado blanco y crecer mucho en ventas. Entonces eso, ¿no? El rock and roll se convirtió en una, en una, etiqueta así de lo más socorrido. Em, el tipo este, eh, pues eso, tuvo en el año 54 un, éxito ya en rock and roll, que es una canción muy conocida que ha versionado a mucha gente, se llama Shake, Rattle and Roll. Y se ve que a raíz del éxito de esta canción, pues intentó un poco remedarlo con su siguiente single, que es el que voy a poner, y lo que hace gracia en esta canción es eso, ¿no? Repite no sé cuántas veces la palabra rock, ¿no? Digamos, para dejar claro que lo que hace este tío es rock and roll, ¿no? Y eso, y abrirse a ese mercado del público adolescente blanco. La canción, como digo, es muy, muy divertida, se llama Flip, Flop and Fly y la publicó este Big Joe Turner en el año 55. I get the blues, I get me a rocking chair. When I get the blues, I get me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell I'm on my way back home. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Now love me, baby, do the feeling, hit my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small she can mumble in a baby booth. Now flip flop and fly. I don't care if I die. Now flip, flop and fly. I don't care if I die. Now don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Mississippi bullfrogs sitting on a hollow stump. I'm like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now I don't. Oh, Bien, y lo siguiente que voy a pinchar es otro clásico del estilo del rock and roll, aunque vamos a escuchar una versión así bastante rima mm, blusera, primigenia diríamos. Eh, es el Money That's What I Want, una canción que ha versionado un montón de gente, entre ellos los Beatles y aquel pianista, el Jerry Lee Lewis. Y como digo, vamos, eh, bueno, este fue uno de los primeros singles de, Motown que tuvo éxito en las listas pop. En el año 60 llegó al número 2. Y bueno, aunque sea de Motown, la verdad es que tiene un sonido bastante crudo, bastante stacks. Un poco, o sea, eh, bueno, los grandes sellos de Rhythm and Blues de la época fueron tres, el Atlantic, que estaba en Nueva York, Motown en Detroit y Stax en Memphis. Y un poco la diferencia, sobre todo entre Stax y, Motown, es que Stax, bueno, estos ellos contaban con, músicos de sesión fijos, entonces lo que, lo que pasaba es que le daban como un aire característico a, todos los grupos del catálogo, En el caso de Stax fue, pues eso, ¿no? Era música de negros pensada para negros y poco a poco, pues eso, se van abriendo al mercado blanco y a otros estilos y entonces, bueno, tiene, se caracteriza por un sonido así bastante crudo, unos arreglos muy básicos, mm, prácticamente vientos y poco más. Sin embargo, Motown pues ya nace con vocación de, destinar su producto al mercado blanco y al mercado pop, y es una música pelín más sofisticada, mm, el sonido está dulcificado, los arreglos son más complejos y demás. Bueno, pues como digo, este Money That's What I Want, que Barrett Strong publicado en el, año, 60 en el sello Motown, pues eso, eh, tiene un sonido así bastante que podría pasar por Stax. Y bueno, pues al loro con ese precioso acorde de piano que sostiene la canción, que es maravilloso. Bueno, que suene ya este Money, That's What I Want, la canta Barrett Strong, y el single se publicó en el año 60. broken. Bueno, y ahora voy a continuar con otro de los grandes, grandes del rock and roll. Así, este tipo era un. Se llama Larry Williams, era de Nueva Orleans, era pianista y cantante. Y suyas son, bueno, varios clásicos de los que se han hecho 100.000 versiones: el Dixie Miss Litchi, el Slow Down o Bonnie Moroni. La canción que voy a poner a mí es una canción que me alucina. Se llama She Said Yeah la han versionado entre otros los Hollies, los Animals, los Flaming Groovies también tiene una versión alucinante en el Shake Some Action. Y es una canción alucinante. Esto ya rock and roll, rock and roll. El, bueno, el tipo además canta así como con mucha garra. Y bueno, yo no sé cómo. Bueno, la canción, ya, vamos, va de un tipo que le propone a una chavala acostarse con él y la tipa le contesta que sí de una manera así, pues eso, muy, muy franca, pues le abre las piernas, la puerta, quiero decir. No sé cómo debía sonar eso a finales de los 50, si debía escandalizar, pero la verdad es que llama la atención. Supongo que el rock and roll tenía también el rollo este, ¿no? El rollo así sexual, bastante como el otro día leía por ahí un artículo del, Ignacio Juliá sobre Stacks, me parece, y, sobre esta música, y bueno, vale también para el rhythm and blues, pero también para el rock and roll, ¿no? Y venía a decir algo así como que es una música pensada por debajo del ombligo. Bueno, pues que suene ya este alucinante She Said yeah, que Larry Williams publicó en el año 58-59. No se sabe cuándo se grabó, se publicó en el 59. va a tocar ya despedir esta edición de Caja de Música. Espero que hayáis disfrutado de la música que nos han regalado esta panda de negratas. Os cito para la semana que viene, el jueves de 6 a 7, en la sintonía de Radio Gredo Sur, en el 107.6 de la FM, o la repetición del programa que es el sábado por la noche de 10 a 11. A quien le guste leer sobre rock, pues eso, yo llevo un blog activo en internet la dirección es alejandrocaja.com, alejandrocaja.com sin las tres W, lo digo por si os interesa pasaros por ahí. Bueno, pues me voy a despedir ya pinchando a la que es una de las julandronas más fascinantes de la historia del rock, el gran Little Richard el tipo del aullido primigenio, un cantante acojonante, la verdad. Y además voy a, bueno, voy a poner uno de sus super clásicos, el Tutti Frutti, y nada, solo simplemente decir que da gusto cuando un sello, cuando se le ponen cariño a las reediciones, a las remasterizaciones, porque lo que, lo que está reeditando Specialty suena que da gusto, ¿no? Incluso en CD es una maravilla como suena. Bueno, pues ya me despido, hasta la semana que viene y keep on rocking, compañeros. Wop, bop, loom, bop, lop, bop, bam to the boot, oh, rude, to the boot, oh, rude, to the oh, rude, to the oh, rude, to the boot, oh, rude, oh, wop, bop, loom, the West, but she's the girl that I love best. indeed. Boy, you don't know what you do to me, to the food.